Pārveidas māksla. Otrās uzmanības sapnis. Tagad tu zini, ka sapnis, kurā tu dzīvo, radies no tā, ka tavu uzmanību kādreiz piesaistījusi ārējais sapnis un piepildījis tavu prātu ar daudziem un dažādiem uzskatiem. Pieredināšanas procesu var saukt arī par pirmās uzmanības sapni, jo tā laikā pirmo reizi tava uzmanība tika piesaistīta, lai radītu pirmo tavas dzīves sapni. Viens no veidiem, kā mainīt savus uzskatus, ir pievērst uzmanību visiem saviem uzskatiem un noslēgtajiem līgumiem, lai mainītu tos. Ja tu tā rīkojies, tu otro reizi sāsini savu uzmanību, bet šoreiz, lai radītu jaunu sapni, otrās uzmanības sapni. Tu vairs neesi nevainīgs. Bērnībā tev nebija citas izvēles, bet tagad tu vairs neesi bērns. Tagad tev ir iespējams pašam izvēlēties, kam ticēt, un kam neticēt. Tu vari ticēt jebkam, arī pats sev. Vispirms tev jāsaskata migla, kas padarījusi tavu prātu neskaidru. Tev jāapzinās, ka tu nemitīgi sapņo. Tikai tad, kad esi to sapratis, tu vari sākt mainīt savu sapni. Ja tu apzinies, ka tava dzīves drāma ir tavu nepatieso uzskatu radīta un inscenēta, Tu vari sākt mainīties. Taču, lai mainītu savus uzskatus, tev vispirms jātiek skaidrībā par to, ko tieši tu gribi mainīt. Tev jātiek skaidrībā par to, kuras vienošanās tu gribi laust vai mainīt. Nākamais solis ir saskatīt visus baiļu radītos uzskatus, kas tevi ierobežo un kuru dēļ tu jūties nelaimīgs. Tev jāveic savu uzskatu un vienošanos inventarizācija, un jau šī procesa laikā tu sāc mainīties. Tolteki to sauc par pārveides mākslu, un tā patiešām ir īsta māksla. Pamazām mainot bailēs, noslēgtās vienošanās, kas pakļauj tevi ciešanām, un pārprogrammējot savu prātu, tu kļūsti par pārveides mākslinieku. Viens no veidiem, kā to panākt, ir atklāta un pieņemta alternatīva uzskatu sistēma, piemēram, četras vienošanās. Lēmums noslēgt četras spēcīgās vienošanās ir pietiekams karam, ir pieteikums karam ar parazītu, lai atgūtu zaudēto brīvību. Četras vienošanās sniedz iespēju izbeigt emocionālās sāpes. Tās atver durvis uz dzīves prieku un jaunu sapni. Ja tevi tas ir ieinteresējis, tev pašam jāatklāja, savu sapņa potences. Četras vienošanās ir uz, uzrakstītas, lai palīdzētu tev mainīties, laust vienošanās, kas tevi saist, sasaista, vairot savu enerģiju un kļūt stipram. Jo stiprāks tu kļūsti, jo vairāk vienošanos tu spēji laust, līdz pienāk diena, kad tu esi ticis ar tām galām. Es to saucu par došanos tuksnesī. Tuksnesī tu satiecies ar saviem dēmoniem aci pret aci. Atgriežoties no tūkstneša, tavi dēmoni ir pārvērtušies par eņģeļiem. Četru vienošanos noslēgšana ir radikāla rīcība. Tev vajag daudz spēka un enerģijas, lai atbrīvotos no melnās maģijas lāstiem, kas gulstas pār tavu prātu. Katru reizi, kad tu lauz kādu vecu vienošanos, tevī vairojas spēks. Sāc ar tām, kuras ir mazas un kuru laušana prasa no tevis maz enerģijas. Pamazām laužot, Mazās vienošanās tu kļūsti stiprāks, līdz tu esi tik stiprs, ka vari uzsākt cīņu ar lielajiem dēmoniem, kas mīt tavā prātā. Kāds piemērs. Atcerēsimies meitenīti, kura kautrējās dziedāt. Viņai tagad ir 20 gadu, un viņa vēl aizvien izvairās dziedāt. Viņa var teikt sev, labi, pamēģināšu kaut ko nodziedāt. Nekas, ka mana balss varētu būt, nebūt skaista – Tad viņa var izt, iztēloties, ka kāds viņai aplaudē un saka, tu ļoti skaisti dziedi. Tas mazinās vienošanos, bet neiznīcinās to pavisam. Taču tagad meitenei ir vairāk spēka un drosmes mēģināt atkal un atkal, līdz beidzot viņai izdodas laust vienošanos pavisam. Tas ir viens no veidiem, kā izkļūt no ēles sapņa. Taču laužot katru vienošanos – kas likusi tev ciest, tev tās vietā jānoslēdz jauna vienošanās, kas dara tevi laimīgu. Tad vecās vienošanās vairs nevarēs atgriezties pie tevis. Tām vairs nebūs vietas, jo no tā, jo, jo to vietā būs jaunas vienošanās. Mums ir daudz uzskatu, kuru dēļ mani padomi var likties neizpildāmi. Tev jāvirzās uz priekšu soli pa solim un jābūt pacietīgam, jo šis process ir lēns. Tavs pašreizējais dzīvesveids ir veidojies garu pieradināšanas gadu rezultātā. Tu nevari gribēt atbrīvoties no tā vienas dienas laikā. Nav viegli laust vienošanās, jo katrā no tām mēs esam ieguldījuši vārdu spēku, kas arī mūsu grib, ir arī mūsu gribas spēks. Lai mainītu vienošanās, mums vajag tieši tikpat daudz spēka, cik esam ieguldījuši, lai tās noslēgtu. Pie tam gandrīz visu mūsu enerģiju patērē noslēgto vienošanos ievērošana. Mēs esam atkarīgi no tām. Mēs esam pieķērušies savam dzīvesveidam. Mēs esam kļuvuši atkarīgi no dusmām, greisirdības un sevis žēlošanas. Mēs esam atkarīgi no tādiem uzskatiem, kā es neesmu pietiekami labs, es neesmu pietiekami gudrs, kāpēc vispār censties. Gan jau to paveiks citi, jo viņi ir labāki par mani Visas vecās vienošanās, kas valda pār mūsu dzīves sapni, ir labi iesakņojušās, jo mēs tās atkal un atkal esam rūpīgi pārlasījuši. Pārlasi četras jaunās vienošanās, sāc pildīt tās, un tu kļūsi labāks. Atceries teicienu, ka darbs dara darītāju.